Աստանայի ապա երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստում Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի ելույթների տրամաբանությունը տեղավորվում է 44-օրյա պատերազմից հետո հնչեցված դիրքորոշման մեջ։ Քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանի կարծիքն է, ընդ որում նա Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը բավականին կետային ու հանգամանալից պատասխան է համարում Ալիևի այն ելույթներին, որոնք ուղղված են հայկական կողմին ինչ որ պահանջներ ներկայացնելուն։ Ադրբեջանի նախագահի կողմից բարձրացվող հարցերը կապված Արցախյան դեռևս առաջին պատերազմի հետևանքների հետ մասը հսկայական թաղումների, ականապատ տարածքների քարտեզների եւ նմանատիպ թեմաներով ըստ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի խոսում են Ադրբեջանի մանիպուլյացիաների ու խաղաղությանն անպատրաստ լինելու մասին, ասում է քաղաքագետը։ Այս հարցերը բարձրացնելով Ադրբեջանը ոչ միայն փորձում է լեգիտիմացնել իր ապակառուցողական քաղաքականությունը նաև հետագայի համար, այլ փաստացի նենգափոխել խնդրի էությունը։ Մեծ հաշվով այսօր նաև խոշոր դերակատարները որքան էլ իրարամերժ ռազմավարությունների շրջանակում են, այդուհանդերձ նաև որոշակի պատասխանատվություն ունեն անցած այն ճանապարհի համար, որ եղել է, այսպես ասած, Ղարաբաղյան կարգավորում ասվածի շրջանակում։ Իսկ այստեղ այնպես չէ, որ Ադրբեջանը Սարգսյանի համար կան միայն ընդունելի մոտեցումներ եւ հիմա փաստացի փորձելով նենգափոխել իրողությունները եւ հավելյալ մեղադրանքներ հնարել Հայաստանի հասցեին Ալիևը փորձում է ահա ազատվել այդ ռիսկերից Ալիևն ինքն արդեն տվել է իր բարձրացրած հարցերի պատասխանը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին իր ստորագրած հայտարարությամբ, ասում է քաղաքագետը, որտեղ հստակ նշված է, որ Արցախն Ադրբեջանի մաս չէ եւ որ կա հակամարտություն, որը պետք է կարգավորել եւ կան հստակ ձևակերպումներ, որոնք արձանագրում են այդ ամենը։ Եվ իհարկե հենց այս հանգամանքն է, որ ըստ էության շատ մեծ գլխացավանքի է վերածվում Ադրբեջանի նախագահի համար ժամանակի ընթացքում, որովհետև շատ բարդացնում է մանևրը սեփական հասարակության եւ միջազգային գործընթացների Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որպիսի Երևանը այդ կետային եւ շատ հստակ փաստարկված արձագանքներով կարողանա հակազդել այդ փաստացի հանիրավի մեղադրանքներին եւ միևնույն ժամանակ իր հերթին բարձրացնել նաեւ Ադրբեջանի պատասխանատվությունը թե առաջին պատերազմի եւ թե նաեւ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ընդհանուր պատերազմական հանցագործությունների այն դրվագների համար, որ արկա են եւ որոնք նաեւ արտահայտվում են աղաղակող տեսանյութերի ձևով։ Շատ կարեւոր են հարցադրումները, որ Փաշինյանը դրեց հապկ պետությունների առաջ, բայց միևնույն ժամանակ խնդրի բարձրաձայնումը խնդրի լուծում չէ, նկատում է քաղաքագետը։ Իրականում գործ ունենք Հայաստանի անվտանգության խորքային ճգնաժամային իրավիճակի հետ եւ կարեւոր է որ հապկի առաջ այդ խնդիրները բարձրաձայնելուն զուգահեռ Երևանն ունենա նաև հետագա քայլերի ճանապարհային քարտեզ, այդ թվում եւ հապկի հետ հարաբերության ճգնաժամի հաղթահարման գործողությունների որոշակի մշակված ծրագիր այլապես այստեղ մենք կարող ենք արցանագրել, որ կա ճգնաժամը ել ավելի խորացնելու ռիսկ այն դեպքում, երբ չկան հանգուցալուծման հնարավոր տարբերակներ այդ իրավիճակը թերևս անել ցանկալի չէ։ Հակոբ Բադալյանը հատկանշական է համարում այն, որ հարցը բարձրացվել է հենց ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստում, որի անդամ պետությունների մեծ մասը հապկան թամ են։ Այդ ամենին զուգահեռ իհարկե նաև շատ կարևոր է, որ Երևանը դիրքորոշումը արտահայտի ԱՊՀ-ն դիտորդ դարձնելու հարցի առնչությամբ, որովհետև եթե ԱՊՀ-ն դառնում է ՀԱՊԿ կազմակերպության դիտորդ, ապա այստեղ նաև դիտորդի կարգավիճակ է ստանում Ադրբեջանը, որովհետև Ադրբեջանը ԱՊՀ անդամ է։ Այս իրողությունը իհարկե պետք է արժանանա Երևանի համարժեք գնահատականին եւ ըստ այդմ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթում բավական հստակ նշмарվեց, որ Երևանն այստեղ չի կարող համաձայնել ստեղծել այդպիսի հերանեկարի։ Այն իրավիճակում, որում մենք գտնվում ենք այսօր, ընդհանրապես անվտանգության միջավայրի առումով, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը հապկ անդամ Հայաստանի անվտանգության թիվ 1 սպառնալիքն Եվ տրամաբանական է, որ Փաշինյանը վաղաժամ է համարում ԱՊՀ-ի ինդիտորդական կարգավիճակ տրամադրելու հարցի քննարկումը հապկ ֆունկցիոնալության եւ վերջինիս պատասխանատվության գոտում սեպտեմբերին տեղի ունեցած իրողությունների մասին բարձրաձայնելը։ Ադրբեջանի նախագահի արձագանքը Ֆրանսիայի նախագահի հայտնի հարցազրույցին չի զարմացնում, ասում է Բադալյանը, չնայած Մակրոնն ավելի շատ թիրախավորում է ռուսական քաղաքականությունը։ Ալիևը նախ փորձում է օգտվել առիթից եւ դուր գալ Ռուսաստանին, օգտվելով Մակրոնի ինձեռած ճակերտ մշտավոր առիթից միևնույն ժամանակ իհարկե ընդհանրապես փորձում է օգտագործել պահը եւ բարձրացնել իր քաղաքական դիրքորոշումների գինը հատկապես եթե նկատի ունենանք որ Ֆրանսիայի պարագայում էլ թերևս Ադրբեջանի դիրքորոշումը ամենևին երկրորդական չէ Ֆրանսիայի Քայլերի Բադալյանը ողջունելի է համարում իհարկե բայց միևնույն ժամանակ համոզված է որ Փարիզը չի գնա Բաքվի հետ հակամարտության եթե իրավիճակը չսրվի այն աստիճան որ Ֆրանսիային սպառնա խաղից դուրս մնալու հերանեկարը Ֆրանսիայի Ռուսաստանի նախագահը հավանաբար ունի իր հաշվարկները եւ Ալիևն այդ քայլերով փորձում է բարձրացնել իր դիվանագիտական գինը։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանը վերջնագրերով է խոսում Հայաստանի հետ, ինչ ռիսկեր են դրանք պարունակում Հայաստանի համար։ Հնարավոր է նոր պատերազմ կամ էսկալացիա Հայաստանում, ինչպիսի ճակատագիր է սպասվում Լեռնային Ղարաբաղին։ Ի վերջո, ըստ Ալիևի ելույթի, Պրահայում տեղի ունեցած քարակողմ հանդիպման մասնակիցներից ոչ մեկն էլ դեմ չէր այն մտքին, թե Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս է եւ Ադրբեջանի ներքին խնդիրը։ Էսկալացիայի կամ նոր պատերազմի ռիսկը մշտապես արկա է, անկախ նրանից Ադրբեջանը խոսում է վերջնագրերով, թե խոսում է խաղաղության մասին, որովհետև ընդհանուր մենք տեսնում ենք, որ աշխարհակաղակական իրավիճակն է բխեցնում այդ ռիսկերը եւ շատ դեպքերում այդ ռիսկերը նույնիսկ կառավարելի չեն Ադրբեջանի պարագայում, այսինքն Ադրբեջանն ինքը կարող է մտնել նոր պատերազմի process-ների մեջ անգամ եթե որոշակի դեպքերում ինքն էլ տեսնի, որ այդ process-ը նույնիսկ իր համար պարունակում է ահռելի ռիսկեր։ Մենք այսօր գտնվում ենք համաշխարհային ուժային կենտրոնների բախման միջավայրում, եւ այդ միջավայրը չի սահմանափակվում միայն հարավային Կովկասով, Ինչ վերաբերում է Արցախի Ադրբեջանի մաս լինելու Ադրբեջանի նախագահի պնդումներին, ապա դա ըստ էության ներքին լսարանի համար է, քանի որ Ղարաբաղյան խնդիր Ադրբեջանն ունի եւ մի կողմից ստիպված է բանակցել դրսում, մյուս կողմից ներքին լսարանի հարցերի պատասխանները տալ։ Բնականաբար այդ հայտարարությունները մարտահրավերներ են, ասենք, քարակողմ հանդիպման մասնակիցներին, այդ թվում եւ Ֆրանսիային, որը պետք է արձանագրի, թե արդյոք համաձայն է այն մեկնաբանությանը, որ տալիս է Ալիևը Պրահայի հանդիպմանը, կապված Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի սուբյեկտ պրոյեկտային հարաբերակցության հետ։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։